Radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti, a radi za dunjaluk kao da ćeš na njemu vječno ostati. Mnogi traže svoju oazu na dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Bog, šehadet, Božije namaz, Božije knjige, Ramazanski post, Božije poslanik, hađ, hađ sudnji dan. Zekat, je istina, Biva je istina. Oaza imana. I am a Muslim, I am a Muslim, Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza, Oaza imana. imana. Što se tiče duše, koliko je važno voditi računa o njoj, koliko je važno čistiti dušu. O tome nam govori najbolje sura, čiji je temeljni ajet, odnosno glavna poruka, kad efleha men kad habe men Uspjet će i na dunjalu koji na ahiretu onaj ko očisti dušu. A propašće i na dunjalu koji na ahiretu ko onečisti svoju dušu. I to uzvišen je Allah Đelešanu što je jako rijetko u Kur'anu. Tu rečenicu, tu rečenicu, otpočeo je sa sedam zakljetvi. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها tako mi sunca i svjetla njegova i mjeseca kada ga prati i dana kada ga vidljivi učini. Naravno ovdje prevodi od Besima Korkuta, iako mu fesiri kažu da ovaj dio ajta odnosi se i na zemlju kao i na sunce. I noći kada ga zaklanja, također i noć. I neba i onoga koga sazda. I zemlje i onoga koji je ravnom učini. I duše i onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Naravno, ovo je po jednom tumačenju, po jednom tumačenju ajta, po drugom tumačenju da je Allah Đelešanuhu u duši, znači ljudskoj, dao i dobro i zlo. I u ljudskoj duši, u ljudskoj prirodi postoji spremnost i za dobrom i za zlom. I zato mi danas imamo, naime od uvijeka, posebno danas to se ističe, da prevagne kod ljudi, dođu vremena pa kod ljudi prevagne zlo u njihovim dušama. A dođe nekad vrijeme pa prevagne dobro u njima, a sve je to dio Božije mudrosti, dio Allahove upute. Uspjet će samo onaj ko svoju dušu, ko sebe očisti. Kad efleha men O kad have men desa, a propast će onaj koji je onečisti, koji je uprlja i tako dalje. Zatim Allah Đelešanu je naveo u toj suri, suri o Ešems, primjer Semuda, staroarapskog naroda, staroarapsko pleme koje je živjelo e, na arapskom poluostrvu i danas postoje tragovi njihovog postojanja. Naveo ih je kao primjer šta se dogodi kada duša se onečisti i zapostavi se njeno čišćenje dobrim dijelima imanom i tako dalje. Znači cijela sura s tolikim zakljetvama govori o toj činjenici. Znači ako je to tako, a vidimo da jeste, onda to govori koliko je to bitno i koliko je važno. I zato jedan od mufesira poznatih tumačeći ovu suru kaže nam prvo što smo dužni ukloniti se svojih duša jeste nečistoća širke a ona se otklanja imanom. Zatim otklanjamo nečistoću grijeha, nju otklanjamo bogobojaznošću, zatim radimo pokornosti. To jest na file i badete i tako dalje. To je pravi redoslijed za čišćenje duše. Očistiti dušu, ubjeđenja, vjerovanja, svoje tijelo, svoj jezik, svoje, svoje e, dijelove tijela, očistiti od svakog vida širka. To je postupak broj jedan. To je konsenzus svih poslanika, kažu učenjaci. Zatim ide drugi stepen kada čistimo dušu od grijeha i onoga što ne valja. A onda dolazi, dolaze dobra djela i tako dalje. Mi često danas imamo problem da ljudi preskaču ova dva stepena i onda kad žele da očiste svoju dušu ili da oduže se svojim roditeljima i tako dalje, pokušavaju nešto uraditi dobrim djelom nekim. To je pogrešan put nije to put poslanika, zato moramo prvo naučiti šta, kako i na koji način se očistiti. Ja sam ovdje pokušao zaista i da nađem ono najvažnije što je naša ulema spomenula po tom pitanju, a govorila je jako mnogo i jako, jako puno. Zato kažu naši učenjaci – prvo i najvažnije što smo dužni da znamo ako želimo očistiti dušu jeste zašto čovjek uopšte postoji. Čemu ovaj život? Zašto su ljudi uopšte stvoreni? Zašto sve ovo oko nas postoji? Zašto se događa sve to što se događa? Znači cilj i svrha stvaranja. Drugo, zadovoljiti svoju potrebu za vezom sa Allahom Đelešanom. To je neminovno. I to je prva zadaća poslanika bila. Da ljude povežu sa gospodarom ljudi. A onda u Allahovim, u Allahovim je rukama uputa <clears throat> i on je daje kome hoće i produbljuje kome hoće. Ali poslanici svi su imali zadaću da povežu ljude sa gospodarom svjetova. Dalje, da zadovoljimo svoju potrebu za poslanikom, ali salatu vaselam. I posljednje i četvrto, to je da zadovoljimo potrebu duše za ibaditom, odnosno robovanjem Allahu Kroz historiju mi znamo da čovjek kao biće ne može biti da ne obožava ništa ili nekoga. Čovjek osjeti koliko je slab u prirodi. Osjeti da je oko njega sve puno jače od njega i neprilike i nepogode i bolesti i sve to a osim toga sama duša čovjeka je stvorena za, za obožavanje ima taj nagon u čovjeku za obožavanjem i zato je obožavao sve i svašta dok se ne pojave poslanici kad se pojave poslanici onda upute ljude da obožavaju gospodara svjetova gospodara ljudi zatim u ovom dijelu kada je u pitanju ibadet Ulema kaže imamo dva stepena čišćenja duše. Prvo je čišćenje duše farzovima, drugo je čišćenje duše na filama, a među tim na filama posebno se ističe njih nekoliko. Prvo, traženje znanja šerijetskog posebno. Drugo je teoba istih far, treće je zikir spominjanja Allaha Đelešanuhu i četvrto je učenje Kurana. Dakle, 20 sati i 13 minuta svakako e, Cijenjeni slušalci, vi pratite i dalje našu e, emisiju, a mi ćemo, ako Bog da, još jednom kažem, na kraju postaviti dva lagana pitanja iz ovog večerašnjeg predavanja našeg gosta, a gost je magistar Elvedin Bašić. Pa evo, magistre, da nastavimo dalje sa vašim predavanjem. Ja bi se vratio, znači, ovo je bilo sažetak, ukratko, da. vratio bi se, znači, na prvu ovu tačku koja je temelj svega. Bez toga da riješimo zašto mi uopšte postojimo, nemamo šta razgovarati. I zbog toga je Allah Đelešanu u mnogim ajetima podcrtavao jasno šta se želi od čovjeka na ovom životu. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاتِلًا ذَلِكَ ذَرْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Mi nismo, kaže Allah Đelešanu, veličajući sebe i persirajući sebe, a on je jedan, stvorili nebo i zemlju i sve ono što je između njih, u to spada i čovjek, bez cilja. Tako misle oni koji ne vjeruju u poslanike, a teško li onima koji ne vjeruju u poslanike od vatre. Znači, prvo negira ovdje da ne postoji cilj, zato što to ne priliči veličini i mudrosti uzvišenog Allaha Đelešana. Zatim u drugom majetu Allah kaže Efe hasibtum ennema halaknakum wa la Pa zar vi, o ljudi, možete pomisliti da ste stvoreni bez cilja? Znači, bez ikakvog cilja. Pa Allah Žešanu završava Fata'ala Allahu malikul Pa neka je uzvišen Allah istinski vladar. Kao da hoće da kaže, pa ne priliči to da se pomisli o Allahu da stvori sve bez cilja i kako su ljudi neki mogli pomisliti da nemaju cilj u svom životu. Zatim ono kaže a ja se volim sanu, a ke suda. Zar čovjek misli da će biti ostavljen bez da polaže račun? I to ne može. Zbog toga u ajetu koji većina u leme smatra jednim od osnovnih muhkem ajeta u Kur'anu Allah Đelešanu kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ i džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali kaže ulema Allah Đelešanu je spomenuo džine prije ljudi zato što su vremenski prije stvoreni Iblis je postojao prije Adima iako su ljudi na većem stepenu od njih ali i džini i ljudi jedina bića na ovome svijetu koja imaju pravo izbora. Hoće li biti vjernici ili neće, hoće li prihvatiti poslanike ili ne, Allah im određuje jasan cilj od njihovog stvaranja. Illa li ja budun, isključivo da bi meni i bade činili. To jest uzvišenom Allahu Đelešanu. Allah Đelešanu to još u jednom ajetu jasno podcrtava i kaže Inna radna lemanete ale samavati wal ardi wal džibali fa abejna en jahmilneha wa minha wa hameleha linsan Mi smo ponudili emanet nebesima, zemlji, brdima i planinama pa su oni svi odbili da ponesu taj emanet i prepali se tog emaneta. Bilo ih je strah od odgovornosti od toga a čovjek je pristao da ponese taj emanet A zaista je čovjek kao biće sklon neznanju i nepravdi. Šta je to emanet? Emanet ovdje definicije u Leme kruže oko jednog, a to je emanet koji se ovdje u ajetu spominje, to je sloboda izbora. Da li ćeš prihvatiti poslanike ili ne, a da u skladu s tim snosiš odgovornost za nagradu, odnosno kaznu. To je emanet. Emanet, hoćeš li ti slobodu izbora da se pokoriš poslanicima ili ne? <clears throat> To je velika odgovornost. Znači, da uzvišeni Allah Đelešanu šalje poslanike čovjeku. Objavljuje mu objavu. Potčini mu sve što je na ovom svijetu sve ljudima dato na korišćenje. To je ogroman emanet i čovjek ga je ponio i zato ga mora iznijeti do kraja. Zbog toga naši učenjaci u knjigama koje govore o vjerovanju, akaidu uopće, jasno i nedvosmisleno govore da nas je Allah Đelešanuhu stvorio, obskrbio i nije nas samima sebi prepustio, poslao je svakom narodu poslanike, pa kojim se bude pokorio ući će u džennet, koji bude odbio ući će u džennet. To je temeljni princip znači vjerovanja svih vjernika u sve poslanike do sudnjega dana. I zato svaki čovjek koji do sad nije znao ili je naslučivao, ali nije o tome razmišljao, trebalo bi da stane razmisli zbog čega ja uopće postojim. I treba da znaš da je svrha tvog postojanja pokoravanje uzvišenom Allahu obožavanje samo njega, onako kako je on to htio putem svojih poslanika. Kad riješimo to pitanje, onda treba da zadovoljimo jednu potrebu u svojoj duši koja, koja, koju Ulema naziva potreba za Allahom Đelešanu. Allah Đelešanu kaže A ti usmjeri svoje lice, govori Muhammedu alaihi salatu wasalam, a preko njega i nama, usmjeri svoje lice prema vjeri, kao pravi vjernik, znači bez iskrivljenja, prema vjeri po kojoj je Allah stvorio ljude fatara nas aliha. Znači, stvorio ljude prema toj vjeri i zato kad god se čovjek udalji, ta potreba se u njemu probudi i zato naši učenjaci kažu, između ostalog, to je jedna od najčešćih rečenica koje ponavlja Ibn Kajim u svojim knjigama, da u čovjekovoj duši postoji potreba koju ne može zadovoljiti ništa na ovom svijetu do veze sa Allahom I zato te oba, kad bi preveli riječ oba na naš jezik, oba znači povratak. Znači svojim, svojom nemarnošću, svojim nevjerovanjem i tako dalje, mi udalj, kao da se udaljavamo od Allaha Đelešanu. I onda ta oba znači povratak naš Allahu Đelešanu i ta potreba koju ćete naći kod svakog čovjeka koji se vratio vjeri ili koji se pridržava svoje vjere, da će vam reći ne bih dao svoj rahatluk sada ni za kakve pare. Ni za kakve pare. Zato što ta potreba postoji, ta potreba je iskonska u nama i vjerujte mi, može čovjek probati sa bogatstvom, može čovjek probati sa alkoholom, može probati sa ženama, može probati sa hodanjem sa društvom, poslom, da, ga, da pokuša da ga ispuni i tako dalje, ali sve je to kratkog daha sve to ispuni dio u nama koji je potreban u redu, nije problem osim tih harama, ali ostaje u čovjeku ta praznina koju zaista ne može pot, upotpuniti, ne može ispuniti, osim veze sa uzvišenim Allahom i badet njemu, padanje na seždu Nije, možda, možda je ovaj, to jedan od razloga zašto imamo, kako sam čuo po statistici u Švedskoj, najveći postotak samoubista a u Švedskoj imamo također najveći dohodak po glavi stanovnika. Kako to dve povezati? Zato što su oni zadovoljili sve što imaju za tijelo, sve što imaju od tih potreba i tako dalje, ali ostalo je nešto što čovjeku znači sreću, odnosno nesreću, a to je da li se je vezao za svoga stvoritelja ili nije. Ako jest, našao je sreću. Ako nije, onda ostaje ta praznina u njemu. I Allah Đelešanu nas upozorava na to, kao ljude, pa čak i džine, govoreći nam ja ejuhan nas, o ljudi i džini, i riječ nas podrazumijeva i džine, o ljudi i džini, antumul fukara'u ila Allah, vi ste potrebni Allaha Đelešanu. Vi imate potrebu za njim, Wallahu huwa al ul hamid a Allah je taj koji je neovistan od svih i koji je hvale vrijedan i dostojan. Kaže Ulema, ova potreba o kojoj Allah Đalešanu govori odnosi se na materijalnu potrebu. Ne može čovjek bez stvoritelja svog. On je taj koji će mu obskrbu dostaviti, olakšati i tako dalje. I ako mu nešto Allah ne odredi, ne može je dobiti on je taj koji nam daje da, da dišemo vodu koju pijemo i tako dalje sve su to stvari koje nam Allah Želešanu olakšava i daje i udovoljava našim potrebama materijalnim ali ima druga vrsta potrebe koja je u ovom našem slučaju važnija koja je danas zanemarena a to je potreba naše duše da, da robuje Allah e to kad čovjek zanemari onda čak i ove potrebe budu ne ispune svoju svrhu u ovom slučaju Allah nam kaže o ljudi, vi trebate Allaha Đelešanu. A Allah je taj kome ne treba niko. I zato čovjek, mi ćemo vidjeti, kad god se izgubi znanje od poslanika, znanje o Allahu Đelešanu, o vjeri, rašire se među ljudima razna vjere. Zašto? Zato što ima potreba da čovjek u nešto vjeruje, da se za nešto veže. To je urođeno u čovjeku, i ako to nije Allah Đelešanu, onda je to nesreća. Kao što poslanik sa kaže, kada je vidio kod jednog čovjeka ovaj, bakrenu narukvicu, ovako pita ga zašto to nosiš? Kaže Allahu poslaniče zbog slabosti, to nešto se slabo osjećam pa hoću da eto, nosim to kao narod, kaže u redu je, kaže skini to sa sebe jer to će ti samo slabost povećati. Samo je uzvišeni Allah Đelešanu taj koji je dovoljan, dovoljan ljudima. Naš poslanik sallallahu alaihi sellem svako jutro i svako večer, kako bilježi imam hakim u svom stedraku, i kaže da je hadis vjerodostojan, a imam bi se složio s njim, i druga olema nakon njih, da je poslanik sallallahu alaihi sellem govorio Ja hayyu ja qayyum bi rahmetike astagith, aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatayn O živi, o vječni. Traž, molim te, da mi se smiluješ tvojom milošću i svako moje stanje popraviš i ne prepuštaj me samom sebi nikoliko treptajok na Ne prepuštaj me samom sebi ni za materijalne potrebe, a ni za duhovne, nikoliko treptajok svako jutro i svako večer poslanik Alehi Salatu Veselam to je učio učeći i nas da isto tako isto tako učimo. Kad čovjek zadovolji tu potrebu, odnosno kad nađe put, prihvati Allaha Đelešanuhu kao svoga gospodara i zadovoljan je s njim kao gospodarom, da bi očistio dušu potrebno je da zadovolji svoju potrebu za poslanikom. Zašto? Zato što je Allah Đelešanu stvoritelj duše. A mi o duši ne znamo puno. I zato je Allah slao poslanike da propiše određene stvari koje čisti dušu. Način. I zato nam poslanici trebaju. I zato naša ulema kaže da nam poslanici i poslanička uputa treba više od hrane i vode. Zašto? Zato što kažu hranu i vodu trebamo u određenim vremenima u toku dana, a poslaničku uputu trebamo 24 sata. Jer ne može Allah Đelešanu nije htio da ga ljudi obožavaju kako oni hoće. Nego je slao uvijek poslanika i čovjeka da poduče ljude E ovako hoću da me obožavate. I zato mi kažemo la ilaha illallah. Nema istinskog Boga osim Allaha. To znači bož, Allahu obožavamo samo tebe. Muhammedun Resulullah. I svjedočimo da je Muhammed Allahov poslanik. To znači obožavat ću te kako te je Muhammed nam obožavao i kako si zadovoljan. Taj način obožavanja to je upravo čišćenje i prečišćavanje. Zato Allah Đelešanu na dosta mjesta je između ostalog rekao arselnake illa rahmetan lil alemin. Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. Također poslanik alaihi salatu wasalam je rekao innama ena rahmetun muhdatun. Ja sam samo poklonjena milost svim svjetovima, Ljudima. Također Allah Đelešanu je naglasio svim džinima i ljudima ja ejuhan nas in, kul ja ejuhan nas inni rasulullah ilaikum džemijan reci Muhammede ja sam Allahov poslanik svima vama zatim Allah Đelešanu je jasno rekao kolika je njegova blagodat naglasio što je kad menna Allahu ala al-mu'minina idba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah je svoju blagodat ukazao prema vjernicima kada je među njih poslao poslanika jednog od njih koji će im učiti Allahove ajete i čistiti njihove duše i tijela. Zakihim. Čišćenje duše i tijela kitabu الْكِتَابَ hikme i koji će ih učiti kitabu, Kur'anu i hikmetu, kaže ulema sunnetu. Učiti ih kitabu i sunnetu a prije toga bili su u jasnoj zabludi. U jasnoj zabludi i zato, zato su nam potrebni poslanici. Ulema je na osnovu iščitavanja Kur'ana i Sunneta došla je do zaključka da, je, da su ljudima poslanici potrebni iz tri razloga. I da je zadaća svih poslanika bila da s ljudima urade troje. Prvo, da ih upute i upoznaju sa gospodarom. Koga trebaju obožavati? To je Allah Drugo je da ih nauče i poduče kojim putem da dođu do gospodara. To je taj badet. Kako da dođu do Allaha Đelešanu? I treće, da ih poduče i obavijeste šta ih čeka kad dođu kod gospodara. Adem a.s. je I bio je u džennetu u Allahovoj blizini. Zbog grijeha je na izdržavanju kazne, na izdržavanje kazne poslat na dnjalog. I njegovo potomstvo tu boravi do određenog roka, onda slijedi povratak svih ljudi, on je neminovan od dana kada je Adem a.s. izašao iz ženeta. Šta nas to čeka kad dođemo Da li čeka sve ljudi isto ili različito? Ako je različito, zašto različito? Šta su to razlozi? O tome nam govore poslanici. A o tome je najopširnije i najdetaljnije i jedino do današnjih dana sačuvano govorio Muhammed alaihi salatu Kao posljednji poslanik i posljednji vjerovjesnik. Ono što su poslanici pojasnili jeste da je čovjeku za čišćenje njegove duše najpotrebnije i najvažnije da očisti odnosno da bi se očistio i vadit. Kaže Ulema, svaki ibadet ima za cilj da čisti čovjeka. Recimo, zekat. Sama riječ zekat znači čišćenje i rast. Međutim, Ulema kaže, mnogi ljudi greška je ograničiti se, naime ono što mnogi ljudi pomisle prvo, da se ograniči samo na čišćenje metka i čišćenje, odnosno rasti metka. Wallahi, zekat kad čovjek obavi njegova duša i njegovo srce očisti se prije od onog metka. Hač. Zar nije poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao ko obavi hač i bude prihvaćen kod Allaha Đelešanuhu da se vrati kući kao na dan kad ga je rodila majka čistit grijeh Je li to čišćenje? Zar nije poslanik alaihi salatu rekao ko, bi od vas bio prljav da ima rijeku pored kući i kupa se u njoj svaki dan pet puta? Ne bi niko kaže Allaho poslanče, pa kaže tako i s dnevnim namazima. Kad čovjek uđe, innal hasenati ili hibne AT svako dobro djelo briše i poništava ono loše djelo. Znači svaki, čak poslanik sa selem za abdest, kaže kad čovjek se abdesti, pa sa zadnjom kapi vode spadnu grijesi koju uradio rukom. Pa sa zadnjom kapi vode sa lica padnu grijesi koju uradio očima. I tako svi dijelovi tijela. Šta više kažu Lema, šta je svrha temoma? Znači, temom se uzima kad nemamo vode, dovoljno, ili kad smo bolesni pa ne možemo koristiti vodu. Uslovi su takvi. Dobro, zašto, šta je onda svrha temom? Ma ne, ništa se tu nečisti praktično, dodirnemo zemlju, lice, ruke i tako dalje. Kažu Lema zato što abdest ima dvije čistoće. Čisti tijelo, ali grijehe isto tako čisti. U slučaju da čovjek ne može koristiti vodu ili nema ili ne smije, ne može očistiti tijelo, ali može očistiti grijehe. I zato uzimate jemom da bi tu vrstu čistoće obavio i stao pred gospodara svjetova. Znači svaki ibadet ima za svrhu, ima za cilj da čisti čovjeka i čovjeka u dušu. I rekli smo da postoje dva nivoa po konsenzusu uleme, to su farzovi i obavezni ibadeti, a nakon toga dolazi nivo na fila. Ulema je na osnovu Kur'ana i hadisa i predaja od uleme i prvih generacija i tako dalje došla do zaključka da među svim dobrovoljnim ibadetima pet je ibadeta koji se posebno ističu i posebno pozitivno djeluju na čovjekovu dušu. Među prvim ibadetima koji je ujedno i najvrednija na fila po konsenzusu u Lemi traženje širijetskog znanja. Kad kažem širijetskog mislim na znanje o objavi. Kurani i sunnet. Islamsko znanje. Traženje islamskog znanja je najbolja, najvrednija na fila po konsenzusu u uleme nakon farzova. Zato što najbolje djeluje na čovjekovu dušu i samo sjedinje. Samo sjedinje u tim halkama i slično djeluje na čovjeka pozitivno i na kraju kako stoji u jednom podužem hadisu koji zabilježu imam El-Buhari i drugi stoji da Allah Đelešanu kaže u razgovoru između meleka sa melecima E, kaže da uzimama za svjedoke oprostio sam im svima. Pa onda meleci kažu, među njima ima čovjek koji je došao s nekom drugom potrebom. Znači, nije došao tu uopšte da sluša znanje, nego naišao tu ili treba nekog da zovne i tako dalje. A onda Allah Želešanov kaže, i njemu sam oprostio, jer to, je, to su ljudi, to je narod s koji ne može biti nesretan. Ko je s njima, ne može biti nesretan. Zbog toga ima uleme koja i, i dan danas preporučuju te stvari da čovjeku koji tek uđe u vjeru i nije baš stabilan i tako dalje osjećate i probleme čak i šeitanske te nasrtaje vesvese i ne znam nije šta preporučuju mu da dolazi redovno na halke gdje se uči znanje samo dođi i sjedi ništa više zbog tog čišćenja, prečišćavanja i navikavanja duše na nešto novo. Jer recimo ako se duša dotad hranila, ne znam, pijankama, alkoholom, bludom, ne znam nija čim, ona je navikla na, to, na tu vrstu zadovoljstva i sve drugo nju ne usrećuje. Da bi se sad navikla na nešto novo, a to je zikr, to je ibade, to je znanje i tako dalje, mora proći proces prečišćavanja. Najlakši put do toga jeste upravo put put znanja. Zato Allah Đelešanu u više, eh, u više mjesta jasno naglasio i rekao fe illahu ladina amenu minkum ladina utul ilma darajat Allah će mirnike među vama i oni kojima je dato znanje, znači ističe ih između ostalih vjernika. Dato znanje među vama uzdići na visoke stepene. I zato poslanik sallallahu kaže jedan najme od tih stepenije el ulema vorathat ulembija. Ulema oni su nasljednici vjerovjesnika. Šta hoće da kaže? U prijašnjim narodima vjerovjesnici su nasljeđivali poslanike. Musa a.s. kada je preselio na Ahiret, nakon njega došao je Juša ibn Nun, pa nakon njega drugi ređali su se vjerovjesnici i poslanici jedan za drugim do Isa a.s. Nakon toga kada je Muhammed a.s. došao, on je posljednji vjerovjesnik, nema više. Dobro, ko će onda obaviti zadaću vjerovjesnika iz ranijih naroda? U ovom umetu to je ulema. El ulema voraset Ulema nasljeđuju vjerovjesnike. I zbog toga neki učenjaci kažu Allahi bojimo se za čovjeka koji ružno govori o ulemi. Bojimo se za njega. Da mu Allah ne poništi sva njegova dobra djela, a da on to i ne zna. Zašto? Zato što Allah Đelešanu kaže ashabima u suri Al-Huđirat لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Nemojte dizati svoj glas pred poslanikom kad ste s njim i nemojte ga dozivati kao što dozivate jedne druge. Da vam ne bi tijela bila poništena, da vi to i ne znate. A poslanik sa sredem kaže, ulema nasljeđuje vjerovjesnike u obavezama, a i u pravima. Pa je bojat se za ljude koji ružno govore o ulemi, ružno govore o učenima ružno govore o dajima, da Allah ne zapečati njihova srce i da ne poništi njihova djela. Jer kaže Ulema, Allah Đalešanu najbrže kažnjava za dva grije. Najbrži. Za nepokornost roditeljima i za omalovažavanje uleme. Još na ovome svijetu pokažem svoju svemoć. Da nas Allah Đalešanu sačuvati i takvih stvari. Poslanik sa selem jasno je rekao više hadisa između ostalog u muslimovom sahihu kako prenosi Buhari radi Allahu anhu men seleke tarikan temi su fihi ilmen sehel Allahu bihi tarikan jel jannah ko krene putem na kojem stiče znanje Allah će mu olakšati time put ka džennetu kaže u na dva načina olakšat će mu put ka kad bude prelazio sirat čupriju kad budu ljudi ustali zbog gospodara svjetova i trebaju sve proći one strahove i probleme koji će zadesiti ljude na sudnjem danu, Allah će onome koje je išao putem znanja, tražio znanje, olakšati put taj ka dženetu. A olakšat će mu također i na dunjaluku, tako što će mu olakšati dijela i poslove koje vode ka dženetu. A sačuvat će ga od onoga što vodi ka dženetu. A poslanik salatu wasalam također u muslimovom sahihu e, kako je to prenio Ebu Hureyre radijallahu anhu, a u Tirmizivom sunenu rekao je međtema qavmun fi bejtin min bujutillah jetlune kitab Allahi wa tedara sunehu bejnehum illa nezelet alejhmu sekine wa gašjethum rahme wa hafethum malaiketu wa zakarahum Allahu fi min indahu kad god se sakupi grupa ljudi u nekoj od Allahovih kuća, od džamija da bi čitali Allahovu knjigu ili da bi međusobno izučavali, na njih se spusti smirenost, okruže ih meleci, e, Allah Đelešanuhu spomene ih kod onih koji su e, kod njega, spusti se na njih milost i tako dalje. To su sve stvari koje su neizmjerno važne za čovjekovu dušu i vjerujem da svaki čovjek koji dođe na predavanje i osjedi u džami pola sata, sat koliko traje ili sat i po, da zaista osjeti tu jednu dozu olakšanja na sebi, na, kao da neki teret spadne s njega. I to je zaista, to zaista tako. Međutim, ovdje treba napomenuti da je poslanik sallallahu alaihi veseleme u hadisima, tačnije u svojim domama spomenuo da to znanje nekad je čovjeku korisno, nekada ne. I zato je svako jutro između dova koji se uče ujutro i na večer, a posebno ujutru poslanik sallallahu alejhi ve molio je Allaha e, a ilmun nafija znači daj mi korisno znanje a u drugom hadisu koji je zabilježio Ibn Mađe u svom sunenu poslanik za alejhi je rekao Allahu moj zaštiti me od znanja koje ne koristi min ilmin la jenfa pa šta je to znanje koje koristi to je znanje koje je ispravno i koje čovjek primjenjuje a znanje koje ne koristi to je ili znanje koje nije u redu ispravno, kao što je znanje o sihiru recimo, ili znanje koje je korisno samo po sebi, ali ne koristi onome koji ga nosi i zato je Allah Đelešanu to uporedio sa eh, u Kur'anu sa eh, magaretom koji nosi ogromne teške knjige. Nosi teret knjiga, ali nema od njih koristi. Methelu ledine humilu tevrate thumma nam jehmiluha, ke himar jehmilu primjer onih kojima je dat te vrat da ga ponesu u ta da rade po njemu, a zatim to nisu uradili. Znači nose riječi, nose knjige, ali nema u praksi ništa, je kao primjer magarca koji nosi teške, velike knjige. Zbilje slikovito onako, onako primjer. <clears throat> Došli smo do teobe i istikfara. Uzvišen je Allah kaže وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I pokajte se Allahu svi, o vjernici. Znači vjernik je čovjek klanja, posti i nahađ ide i opet pokajte se. O vjernici, da biste uspjeli Povežemo to sa onim našim centralnim majetom prvim o kojem govorimo kad efleha men zekaha. Uspjet će onaj ko očisti svoju dušu. A ovdje kaže pokajte se da biste uspjeli. Vezuje uspjeh za te obu, a gore vezuje uspjeh za čišćenje duše. Kad povežemo to dvoje, dobijemo rezultat da je teoba oba glavni čistač duše, među glavnim čistačima duše. Mi smo ga ovdje srstali kao evo drugi, odnosno treći ibadet drugim. Također, poslanik alihi salatu wasalam, kako bili ima muslim u svom sahihu, rekao je da na njegovo srce padne nekakav prekrivač. Padne, padne mu na srce i nije srce onako, pa onda kaže poslanik pa ja zamolim za oprost po stotinu puta. Po stotinu puta. Kaže Abdullah ibn Omer, brojao sam na jednom sjelu da je poslanik sa 100 sto puta rekao estakfirullah wa tubu Allahu moj oprosti mi kajim ti se na jednom sjelu tako da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme istikfar i te učinio puno Činilo mi se interesantnim da ovdje spomenem jedno, jedno, jedno, jedno predanje koje je zabilježio Ibn Hajar u Sofetul Bari. Naime, kaže da je Ibn Dževzija Ibn je inače bio vajz ummeta, znači poznati vajz i tako dalje. I upitali su ga jednom prilikom da li je bolje da učimo istikfar ili da učimo zikr. Subhanallah, alhamdulillah i tako dalje. A on im reče prljavoj odjeći je preče da se očisti nego da se miriše. Kaže Ibn Hajar, ovo je, ukazuje na znanje čovjeka i na njegovu mudrost. Hoće da kaže, preče je duši i stikfar koji je čisti, nego zikr koji je miriše. Sljedeće što je Ulema spomenula da jako pozitivno djeluje na dušu i čisti dušu, to je noćni namaz. A zaključili su to na osnovu sljedećeg podatka. Zna se da je pet dnevnih namaza propisano na Israim građu. Jel tako? Prije toga muslimani su klanjali ujutru i najveće. Bilo im je obavezan, noćni namaz je bio obavezan u to vrijeme. Znači, Ulema kaže na osnovu toga, ashabi su tek izlazili iz džahilijeta, kufra, širka i ostalog. I propisao im je u to vrijeme ono što im duše čisti i prečišćava i uvodi ih u jedan novi život, a to je islam. I prihvatanje objave onako kako je došlo. I zbog toga, što se tiče te strane, noćni namaz je nezaobilazan kada je u pitanju snaga duše i čišćenje duše. I zato poslanik sallallahu alaihi sellem je rekao da je noćni namaz debu menkane kablekom. To jest čak bio sunnet dobrih ljudi prije ovog umeta. Znači svi vjernici od ranijih poslanika koristili su noćni namaz kao izvor snage i čistoće za svoju dušu. A Allah Đelešanu opisujući vjernike u džennetu rekao je innehum kanu kable dalike muhsinin a oni su prije ulaska u džennet bili dobročinitelji kanu kalile mine lejli majeđeun vrlo malo su noću spavali više su klanjali Također ih je opisao riječima teteđafa džunubuhum anil madađi jed'una rabbahum haufan wa tama'a wa mimma razaknahum nunfiqun i oni ustaju noću da bi klanjali i uče dove, obožavaju svoga gospodara u strahu i u nadi i dio onoga što smo im mi dali od dobra oni udjeluju. Fela Ajun I niko ne zna kakve ih kao skrivene radosti čekaju kao nagrada ono što su radili. Znači skrivene radosti u džennetu, kaže Ibn Kajim, vidi kako je Allah Đelešanhu u majetu tim ljudima koji su svoj namaz sakrili u tami noći, sakriju njihovu nagradu da niko za nju ne zna, samo Allah Kao vid počasti i kao vid davanja u skladu sa dijelom koje je urađeno. Sljedeće što je također od e, osnovnih sredstava čišćenja duše jeste zikr. Nema nikakve sumnje, Allah Đelešanu kaže فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُولِ furun spominjite vi mene, spominjit ću ja vas, zahvalite mi i nemojte biti nezahvalni. Također Alšanu kaže ja je hledina amenu uzkuru Allahe dikran kethira. O vjernici spominjite Allaha puno. Kaže Ulema, u svim propisima kod nas, od nas vjernika traženo je da budemo umjereni. Osim u dva slučaja. To je zikr i sjećanje na ahiret. Jer poslanik sa ovo je što se tiče zikra, spominjete Allaha puno, a poslanik sallallahu alaihi sellem je rekao, e, kada je u pitanju Ahiret, bio sam vam zabranio posjećivanje kaburova, od sad ih posjećujte jer oni vas podsjećaju na Ahiret. A u drugom hadisu koji je zabrižio Abu, Abu Dawudu sunenu, rekao je, Akthiru min zikri, Često se sjećajte smrti. A nazvao je smrt onom koju će ukinuti sva naslađivanja. Tu pretjerat ne možemo. Ja. Ne može to. Znači, zikr i sjećanje na ahiret, tako. Poslanik sa je rekao meselu ledi jedkuru rabbehu a ledi la rabbehu meselu wal Primjer onoga koji spominje svoga gospodara i onoga koji ga ne spominje kao primjer živog i mrtvog. A što se tiče jedne predaje, ne bih volio da izostavim zaista, ona je zabilježena u Tirmizijevom sunenu. U njoj je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao odgovor na pitanje jednog čovjeka rekao ja, naime jedan čovjek mu je rekao ja Rasulullah inna sharaya al islam kad kethurat alej Allaho poslaniće <clears throat> dobrih djela u islamu je zaista puno za mene biva znači otvorila se vrata dobra na, na fila i toga ne znam šta od toga da radim šta najbolje pa mi reci nešto čega ću se držati da mi bude dosta. Znači jedna vrata dobro. Pa poslanik sa mu reče La je lisanu ke mi dikrila. Nemoj nikad jezik da ti presuši od spominjanja Allaha. Uvijek neka bude vlažan zato što spominješ uzvišenog Allaha I na kraju, što se tiče ovih sredstava, za čišćenje duše koje su spomenute u Kur'anu i u hadisima, svakako je Kur'an i učenje Kur'ana koji je najvredniji vid zikra, jer Allah Žešanu kaže Kuranima rahmetun lil Mi u Kur'anu spuštamo ono što je lijek i što je milost za vjernike. Međutim, da bi Kur'an bio čistač naših duša i uputa u našim životima, moramo uraditi prema Kur'anu četvero. Prvo ga čitati, drugo moramo o njemu razmišljati, treći moramo po njemu raditi i četvrto moramo druge pozivati. Na kraju, rezime ovoga svega što smo večeras pričali. Iz svega ovoga što smo pričali, mi smo naučili troje. Naučili smo šta nam je cilj u životu i koga trebamo obožavati. Naučili smo <clears throat> način kako se očistiti i pripremiti za džene, to je putem poslanika, a i naučili smo također sredstva kako se očistiti, a to je ono što su poslanici donijeli od ovih ibadita. Treba imati na umu da je također čišćenje duše proces i da on traje do smrti od drabeke hata je ili jakin obožavaj svoga gospodara dok do same smrti. Na kraju, ja mislim da je već vrijeme i da možemo privesti kraju, ja bih zapečatio ovo svoje izlaganje ajetom kojem Allah Đelešanu opisuje šta je najveći konačni uspjeh čovjeka kullu nefsin da ikatul maut wa innima tuvafauna uđurakum jom al qiyama faman zuhziha nin nari wa udhila al džennete faqad faz wa mal hayatu dunja illa meta'un gurur svaki čovjek smrt će okusiti a prave nagrade za svoje djela ćete na sudnjem danu naći pa ko bude udaljen od džehennema i uveden u džennet, taj je uspio. Fakat faz. A dunjalučki život je varljivo naslađivanje. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabina Muhammedu, alihi wa sahbihi wa sallam. Evo, dobri narodi, kada je predavanje zanimljivo, vrijeme zaista brzo leti. Mi smo kazali da ćemo večeras podijeliti dvije knjige. Imamo još nešto više od pet minuta za večerašnju emisiju. Magistar će vam postaviti dva lagahna pitanja. Knjige su Ljepote Islama i primjer islamske tolerancije. Pa evo, šta ćemo pitati naše slušaoce? Pa nek prvo pitanje bude, e, nek navede dva ibadeta koje, koje smo spomenuli večeras od ovih pet. Dobro, i drugo pitanje. Hoćemo malo teže ili onako? Pa neka bude laga, kazali smo lagano. Aj, dobro. Možda da nam navede svrhu poslanika, odnosno potreba ljudi za poslanicima, bilo je tri one potrebe. Ili to je teže ili lakše? <laughs> Ako je teže, izaberte vi jedno. Vidjet ćemo. Dobro, 032440440 je e, broj na koji se trebate javiti. Evo kažu mi već poziv. Halo, izvalite Halo, selam alaikum. Alaikum selam. Selam i vama u studiju i vašem i našem gostu, našem Hafizu, ovaj, Munir iz Nemile. Hoćemo Munir odgovoriti? Može. Na koje ćemo pitanje? Evo broj jedan. Broj 1, da čujemo. Rekli smo bar 2 ili 3, koliko smo 2. Od onih pet koje smo pomenuli. Pa, evo, možemo ovaj... Može od zada, nije problem. Zadnjih što je bilo? Ma nije problem. Učenje Kur'ana. E, odlično. I još jedan? I još jedan je, evo, recimo, ovaj, da to bude Teoba. Može. Munire, prijezime? Isaković. Munir Isaković. Vaša knjiga vas čeka na e, BM radiju. Hvala vam za javljanje. Idemo dalje dok čekamo drugi poziv. Evo stiglo je nekoliko pitanja e, za večerašnju emisiju. Prvo ćemo odgovoriti na ovo. E, ajde, prvo ćemo podijeliti knjige. Halo, izvolite. Izvolite, u programu ste. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sanela iz Enci. Sanela. Jeste čuli drugo pitanje? Drugo pitanje. Jeste čuli? Nisam. Evo postavit će ponovo magistar. drugo pitanje... Tri stvari koje smo pominjali. znači, tri stvari zbog kojih su poslanici došli ljudima uopšte, zbog čega su poslati i šta je ljudska potreba prema njima, znači? Pa, poslanici poslati da nam mm, objasne i, i, pokažu ono što je Allah Đališanuhu u Koranu objavio. Dobro to je može kao... I da nam pokažu put kako da duđemo i način kako da duđemo do dženeta. Dobro, i to može. Hoće biti dosta. Eh. Dovoljno se. <laughs> Sanela još prezime? Porča. Sanela Porča. Vi ste iz Zenice. Jel? Jeste. E, vaša knjiga vas čeka ponovo na BM radio. Radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti, a radi za dunjaluk rekao da ćeš na njemu vječno ostati. Mnogi traže svoju oazu na Dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Zadovoljan biti. šehadet, Božije namaz, Božije knjige, Ramazanski post, Božije poslanik, hađ, hađ, sudni dan, zekat, zekat. džennet je istina, džehennem je istina, oaza imana. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza, imana. imana. Evo dakle stiglo je nekoliko pitanja, idemo na ovaj uh, posljednji Nijaze mail. Dakle, Mirza koji nam šalje kaže, selam gdje duše boravi od smrti do sudnjeg dana. Ne zna se tačno gdje duše borave, ali inače to je, oni su u jednoj pregradi Berzah, to se zove Berzah je pregrada, a gdje, gdje se nalazi ta pregrada, gdje one borave, to je gajb. Dobro, sljedeće pitanje nije vezano za temu, ali eto, kaže, e, čovjek smatrao do neki dan da se, kad se okupa, kaže da je čist, nakon toga klanjam recimo jaciju, međutim, kaže, neki dan sam čuo da pored kupanja ipak treba abdestiti ako hoće klanjati. To pitanje može se dvojako odgovoriti. Prvo, ovo što se klanio do sad sa tim po tom mišljenju u redu je ispravno i ne trebaš ponavljati ništa. I to je stav Hanefijskog mezeba u, u principu da je kupanje sasvim dovoljno. A drugo, zaista ono, većina u Leme smatra da a, abdest mora se uzeti i tako dalje, osim u jednom slučaju da čovjek uzima gusul po sunnetu. Znači da uzme abdest prvo, pa onda se u svakom slučaju, ako čovjek postupa po znanju koje je važeće i koje je prisutno u okviru ehlu sunneta, su mu u redu. Dobro, sljedeće kaže uobičajeno da se kod nas podne klanja tačno u 12 podnesko vrijeme prema vaktije u 11.45, je li sporno kaže ako klanja odmah po vaktiji? E, namasko vrijeme ne počinje zanom, nam ezan je oglašavanje da džemat počinje, a ako vaktijom počinje ranije može se klanjati nije sporno. Svakako, da li je kaže sunet da čovjek prvo sprovede određeni propis pa ga prenese drugom kako se prvi muslimani odnosili prema tom znanju? Naravno, nema nikakve sumnje da čovjek uči znanje prvo da bi radio i primijenio na, eh, primijenio na sebi, a od toga će dostaviti drugome u skladu sa potrebom. Kaže, da li postoji termin pretjeranost u vjeri, ako postoji šta podrazumijeva? Ja ahlel kitab la taglu O sljedbenici knjige, eh, ne pretjerujte u vjeri. Znači šta to, je ajet u kojem Allah Rašanu zabranjuje sljedbenicima knjige i jevrijima i kršćanima, a dosta mu fesira obraja to i mi smo sljedbenici knjige, muslimani, sljedbenici Kur'ana, da nam je zabranjeno pretjerivati u vjeri, a poslanik sa nam kaže helekel mutanati'un, propali su oni koji pretjeruju u vjeri. I evo jedna malo opširnija tema, ali hajde da pokušamo kratko odgovoriti slušateljki, kaže kako nekog uputiti da traži znanje, jednostavno da se malo posveti vjeri nekoj je bliza, kaže ne znam na koji način bi to, na koji bi način reagovala, samo kaže dovi. Najbolji primjer, najbolji način da, neko, ovaj, da, da nekog podstakneš na to jeste da vidi ljepotu toga na tebi. Kad se vidi ljepota toga na osobi, ne treba ni govoriti. Kad ljudi, kad bi vidjeli poslanika, alaihi salatu nam bilo bi im dosta Znali bi da je to čovjek koji ima nešto što oni nemaju i dođu da traži kod njega. To je bitno. Wallahu a'lam. يغشى الوغى من غير خوف وحنين والأحزاب تشى في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسى يغشى الوضع من غير خوف وحنين والأحزاب تشى القائد قائد أعلى المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم